Tsai Yang, ancau conata kiel Tsai Wenji, estis china poetino cae musicisto, quiu vivis dun la lasta orienta Han dinastio, en certa dato inter la iaroi cent sepdec sep cae Si estis filino de Tsai Yong, prestigia academiulo cae poeto de la Orienta Han Dinastio. Tsai Gwenchi juis felician infanagion, cae si studis legadon, verkadon, cae musicon con sia patro. Si estis estabilita caligrafisto de sia tempo, cae siai vercoi ofte estis laudatai cune contiui de sia patro. Iam anta uscia et zinigio al guei sondao y el ajo de quin, si estis vaste conata pro sia capablo verci poemoin, articoloin, cae componi musicon. Baldau, si vid vinigis sen javie infanoin. Inter la sen naudecvara cae la sen naudecvina iaroi, Chinio en iris en periodon decaoso, y ribeloj ribeloi milito inter tribestroj. Tiam la junoi nomada popolo lo norde de la antikva Chinio invadis la landon serchante riĉaĵojn kaj kaptitojn. Malgraŭ alta socia statuso, Sai qui el multa ne povis eviti esti captita kai conducata in orden dumushia captitetso, si este devigata et sinigi al estro de la juna tribu sionu liubao de kiu si naskis du filoin barbara estro pelis min farigi di alzino cae portis min tre proximen alarrando rando de la cielo. Canti ŝi en siaj deco cantoi de nomada fluto, quie ŝi prescribis la vivon de milito, barbarezzo cae doloro, kiun el eltenis. Tiuj chi versoi estis acompanatai de liuto cae de la juna corno ĉar dum la dec du da restado en la juna territorio si lernis ludi ties musicain instrumentoin. En la iaro 207, la potenza militista gvidanto nomata Cao Cao unuigis la nordan Chinion cae regis la centran registaron de Han. Li estis uno a las studentoi de Tsai Yong, la patro de Tsai Wenji. li exis que sae Gwen G. esti captita de la Junoi, li sendis mesagiston a la cefa Juna estro cun oro caiado por sia liberigo. Xiongnu Liu Bao acceptis cae liberigis Gwen G. Sed, si devis lasi sien infanoin en la patra territorio, cio estis cor sire esperto por si. Do, post dec du iaroi, si revenis al sia heim urbo, Chen Liu, kie si trovis la domon de sia patro en ruinoi. Cao Cao arangis, che si etziniju al don si, armea officiro, kio ancau havis vasta sion pri literaturo, historio cae musico. La sequañiaron, don si, estis condamnita al morto pro crimo. Sae guenji en profunda senespero, visitis Sao Saon por petegi a li savi sian edzon. Quiam si alvenis a la domo, Sao Sao javis gastoin al qui li annonsis, la finino de Tsai Yong attendas exteri. Mi certas che ciui audis pri siei talentoi. Hodiau ni havos la honoron renconti xin. Sed Wenji ne venis al festo. Si eniris, ec genuigis, cae eloquente, sed treme, esprimis al Tsao la chialon de sia visito. tushita de ŝia pledo cae de ŝia malfelicho, sao ordonis nuligi la executon. Eble estis en tiu chisama rencontillo kun sao, que shi auli mensis la vastegan colecton da classica clasicae libro de la biblioteco de la patro de Guenchi. Si racontis ke ŝi heredis circa kvar mil volumoin. Tamen ili estis detruita pro la furoraĵo de la milito. Ŝi aldonis, sed mi memoras la plena nenjavon de quar sen el ili. Surprizita cae gravita de tia aserto, Sau disponigis paperon cae incon porque ŝi notu ilin. Kiam poste oni reviziis la librojn verkitajn de ĝi, konstatis, ke ili estis ĝuste la samai kiel tiui de la originaloj. Krom ŝiaj plu vivaj poemoi, estis conata volumo de la kolektaj vergoi de Tsai Wen-ji, kiuj travivis la dinastio sui, sed dum la dinastio tang, ili perdigis. Et septe de la fama deco cantoi de nomada fluto, prisia liberigo, saiguen gi creis du lia in longa in poemoin, ambau nomita e poemo de doloro cae colero, prisiei propra espertoi, pri la kaoso de la lando tempe, creante novan gendron de antigua China poezio. Ili estas verkitaj en forma de quin Sai Sai Gwenji estas la unua China poeto es vivo kaj skribaĵoj estas documentitaj En si verkoj Oni rimarcas la malgratan, crudan tonon, quiu paraliliga sian severan vivon. Si farigis tre populara tra la iarcentoi, popularezzo quiu dauras gis diau. La racontoi de Gwen Chi spegulas cefe sentoin de malgioio ca inspiris al postai artistoi por presenti ŝian vivon en pentraĵojn, teatraĵojn, videoludojn kaj dramojn, kiel la prezentadon de opero pri ŝiaj travivaĵoj en la tradicia pekina operteatro. Eĉ crateroi en Venuso cae Mercuro portas ŝian nomon.